а зараз у эфіры вострая брама. Сённяшні выпуск перадачы прысвечаны зруйнаванні нямігі. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец. Адзін з найбольш цёмных знакаў Беларусі мінулага тысячагоддзя няміга который раз мы звяртаемся до найстарэйшая менская вуліцы каб асэнсаваць тое чаго ўжо няма а яно ўсё адно вярэдзіць розум бітва на заснежаным полі ў 1067 годзе гэта няміха цёмная гісторыя адзіная на ўвесь горад праваслаўная царква пятра і паула ў 18 стагоддзі парадаксальны факт згледзячча сённяшніх стэрэатыпаў пра на адвеку праваслаўную Беларусь. Гэта таксама не міга і таксама цёмны сюжэт. Пасля пагразлы ў сутонні гарадскі раён, Гразкая вуліца паўз якую цячэры шток з нечыстотамі. Гартаючы тагачасныя кнігі міжволі падумаеш, што толькі шпілеўскі не пагрэбаваў спусціцца сюды з верхняга гораду. Сыракомля мусіць так і не наважыўся зрабіць гэта як і карэнны мянчук Янка Лучына. Потым габрэйская гета ў мінулую вайну, якое для Менску і яго насельнікаў не стала вызначальным у сучаснай тапаграфіі гораду, як тое адбылося ў іншых еўрапейскіх сталіцах. Гэта таксама няміга. І таксама гісторыя схаваная ў цемры часу. Праславуты знос гэтай пакручастай вуліцы зняты на кінастужку ў канцы шестдесятых і нарэшце здарэнне ў падземным пераходзе. Зусім свежыя, здаецца, перажыванні і зусім яснае ўсведамленне таго, што і гэтай гісторыі наканавана застацца цёмнай назаўсёды, у адным шэрагу з той бітвай тысячагадовая даўніны. Нямігу ніколі не разглядалі як сімбаль Беларусі, але яна вартая стаць сімбалем пераследу маладой нацыі які можа засцерагчы яе ад незваротных крокаў і руху на злом галавы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. Thank you аўтар праграмы Сергей Дубавец. сталы аўтар нашай перадачы і вялікі аматар неамігі зміцер бартосік вышуквае сведкаў якія памятаюць найстарэйшую менскую вуліцу да прыкладу адзін школьнік напрыканцы шестдесятых штодня прыходзіў на неамігу і проста запамінаў кожнае разбурэнне кожны знос паспрабуем з ягонай дапамогай узнавіць карціну ў сённяшняй перадачы слова з метру бартосіку Полюбіць Мск вачыма амаль немагчыма. Полюбіць так, як вільню, Паыж, Петербург, ці яшчэ які горад, на чыіх вуліцах можна уявіць сябе жыхаром іншай гістарычнай эпохі. Таму і закахацца ў Мск з першага погляду не выпадае. Можна толькі паступова адкрываць для сябе іншы горад, то за якім савецкім фасадам прагляне старасвецкі двухпавярховік, то раптам у дварах адкрыюцца рэшткі колішняй вуліцы. І з кожным новым адкрыццём той страчаны горад выглядае прывабнейшым за сённяшні. Я думаю пра яго, стоячы на машэраўскім мосце праз вуліцу нямігу і зніклую раку. Музыка 34 гады таму Менск адзначаў свой 900гадовы юбілей. Менавіта тады лады прынялі рашэнне пра поўны знос самай старажытнай вуліцы, якую не закранула нават вайна, самай легендарнай менскай вуліцы, ад назвы якой і пайшло летазлічэнне сённяшняй беларускай сталіцы. Лепшага падарунку гораду юбіляру савецкая ўлада прыдумаць не магла. І вось калі ударылі першыя чыгунныя бабы, на месцы гэтага працяглага зносу штодня стаў з'яўляцца адзін менскі школьнік. Ён нібы вычуваў, што творыцца нешта непапраўнае, але зрабіць нічога не мог. Ён нават не меў фотоапарата. Адзінае, на што спадзяваўся, гэта на сваю дзіцячую памяць. Яго праганялі бульдозершыкі, вуліца ператваралася ў руіны, а ён кожны дзень пасля ўрока ўспяшаўся на немігу, каб запомніць яе. Сёння імя гэтага хлопчыка ў Беларусі вядомае. Гэта Владзімир Берберраў, кіраўнік фолк гурта ліцвіны, У ягонай кватэры, застаўленай старымі грамафонамі, народнымі музычнымі інструментамі, рарытэтнымі тэлевізарамі ды радыёламі, я слухаў успаміны пра Менск, якога ўжо няма і не будзе. Музыка была, дарэчы, выдатная вуліца у форме лацінскай С, такая барочная тыповая вуліца. Там былі вельмі такія дробнамасштабныя двары. Двароў было вельмі шмат і ўсе былі малі. І ўсе нейкай незвычайнай формы. Зараз калі паглядзець за крамай панасонік, там стаіць такі мур а гэта ж не мур э, дакладней гэта цэнтральны мур дома які я цудоўна памятаю за ім другая палова дома яна і зараз стаіць а з гэтага боку знеслі і відавочна што што гэты дом быў убудаваны ў вал ад якога сёння не засталося проста нічога і злева ад дома там такі так такі пагорак а Так вось калі на гэты пагорак забрацца, то і відно, што гэта малюсенькі фрагмент вала. А тады на гэты пагорак вяла лесвіца. Про шла злева ад дома драўляная лесвіца, а гэта было далёка ў дварух. Калі была не міха, трэба было адзін двор прайсці ў другі перайсці і апынуцца перад гэтым домам, лявей якога лесвіца, па ёй падняцца, І далей чалавек апынаўся на драўляным памосце, які быў над дваром ужо па вуліцы рэвалюцыйнай. І памост таксама ён мацаваўся ў мурох дамоў на ўзроўні трэцяга паверха. І чалавек вот так памостам праходзіў крышку над дваром. яшчэ з памоста можна было паглядзець на дахі аднапавярховак і спусціцца па драўлянай жалесвіцы ў двор. Вузенькі вось шырыню з грузавік дворык і ў яго уваходная брама. І вы здаецца, ну каб не было высакавата, можна было б э, несці праз брамос па моста скочыць у гэты дворык. І ўвесь гэты дварок быў такі бур'янам зарослы, але ж сама цікавая такая значыць тарка, усё зверху замкнута, завершана як трэба выразна маўляў калі цябе туды не клічуць то і не ўваходзь у закрытыми были абсолютно все дворы. Большасць дваров была замкнёных. Іх можна было зачыніць толькі з двух вуліц адначасова, а было шмат двароў абсалютна замкнёных. Вось э, калі вароты у арцы дома зачыненыя, то ўсё. Туды трапіць абсалютна ўжо было немагчыма. І, напрыклад, там э, пад'езды былі ўсе са двара і ў адным двары быў напрыклад пад'езд які меў мармуровую лесвіцу якая проста ад двара і пачыналася вось ад парога і пашла на другі паверх і ніякіх дзвярэй а на што дзверы двор жа замыкаецца таксама на нямізе былі дарэчы і драўляныя дамы род усёй гэтай досыць цеснай забудовы трапляліся на ну звычайныя такія драўляныя аднапавярхоўкі ну даўжынёй недзе са дзве хаты нармальных нам звыклых за нямігу шлі дзве вуліцы яны дарэчы скрыжоўваліся под вельмі вострым кутом зліваліся далей у одну і там дзе мы зліваліся стаяў трохкутны дом двухпавярховы толькі востры кут на у яго быў такі зрэзаны зрэзаны роўна настолькі каб там памясціліся дзверы туды быў уваход у пад'езд якраз з вострага кута прычым гэты дом ён меў лоджыі драўляныя праўда яны усе уяўлялі сабой одну суцэльную канструкцыю такую адна драўляная канструкцыя як бы пакрывала ўвесь фасад у Я гутару з чалавекам старэйшым за мяне гадоў на 10. Адчуванне такое быццам паміж намі не адно стагоддзе, у якой яшчэ сталіцы магчымы падобны эфект. Я слухаю і жыва уяўляю сабе і гэты лабірынт маленькіх двароў і той трохкутны дом з лоджыяй і тыя падвалы, што падчас паводкі затапляліся вадой, бо за стагоддзі значна падрос культурны слой зямлі, не людзей, на жаль людзей якраз уявіць цяжэй за ўсё. Э, я сустракаў толькі два, два тыпы адносін людзей, якія жылі ў гэтым раёне. Э, абыякавыя і агрэсіўныя. Некаторым гэта страшэнна не падабалася. Можа, я злодзеяў навожу, А другія лічылі, што я шукаю, што паказаць замежнікам, каб дыскрэдытаваць сваю дзяржаву. Ну, а трэцім Э, падавалася э, что вось такія цікавяцца кажуць что это помнікі архітэктуры праз іх мы каторы год не можемм новыя кватэры атрымаць бо з-за э, таких вось дамы не зносяцца і мы вымушаны ў іх жыць шчыра кажучы я не бачу тут ніякай логікі дай адразу кватэру сходу таму хто падаркай жыве бо ён жыве проста ў нежылым памяшканні фактычна ён не мае кватэры звычайна падаркай існаваў пакойчык такі асобны і в акно выходзіла ў арку Вось дарэчы дзверы найчасцей таксама это ўжо пры саветах сталі кватэры жахлівыя ці ж можна тут жыць відавочна што нельга бо ў дарэвалюцыйны час гэта быў службовы пакой, а не кватэра. Пакой падаркай быў для таго, хто ў гэтую ноч дзяжурыць для вартавога. сабе жыццё ў тым пакоі вартавога у старым горадзе на вуліцы якой нябачна канца бо перспектывы абмежаваныя паваротамі нямігі а над усім краявідам пануе петрапаўлаўскі сабор пачалі зносіць нямігу зараз прыкладна скажу шахаславацкія падзеі 68 год няміха была у знесена так калі ісці ад троецкага то загалоў праектам увесь увесь левы бок зносіўся у гэты перыяд годзе ў 71 ужо зносілі правы бок такія капітальныя дамы чырвонай цэглы такія крэпасці скаванымі балконамі